Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jos skaistumo, o iššaukė skambiu balsu. Krito, krito didžioji babelė, ji pavirto demonų buveinę, visų netyrųjų dvasių pastogę, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landinę. Mat jos ištvirkimo vynų nusigėrė visos tautos – Žemės karaliai su jie ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbentį. Išeik iš Babelės mano tautą, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų. Mat jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktenybės. Atmokėkite jai, kaip ji jums mokėjo, ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus. Dvigubai sumaišykite taurę, kurią jums ji maišė. Kiek ji puikavo ir lėbavo, tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliūdimo, nes ji savo širdyje kalba, asėdžiu kaip karalienė. Nesu našlė ir liūdėsio nematysiu. Todėl vieną dieną ją apniks negandos - mirtis, gedulas, badas. Ir ji bus sudeginta ugnimi, nes galingas viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. Babelės verks ir raudos žemės karaliai, kurie buvo su jie ištvirkavę bei lėbavę, kai pamatys jos gaisro dūmus. Jie stovi iš tolo ir jos kentėjimų išgazdantieji manuoja. Vargas vargas didysis mieste, Babelė galingasis mieste, per valandą įvyko tavo teismas. Ir žemės pirkliai verkė ir gedijos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių, aukso, sidabro, brangakmenių perlų, švelnios drobės, purpuro, raudono audinio, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio rakandų, nei vario, geležies, marmuro, cinamono, amomo, kvepalų, miros, milkalų, vyno, aliejaus, smulkiųjų miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežėčių, vergų ir žmonių sielų. Vaisiai, kurių taip geidė tavo siela, nutolo nuo tavęs, Visoks puošnumas ir spindesys tau pražuvo ir niekas jų nesuieškos. Tų daiktų pirkliai, iš jos pralobęs, stovės iš tolo, įsigandė jos kentėjimų, verks ir gedės. Vargas, vargas didžiajam miestui, vilkėjusiam ploniausią drobę purpurų raudonų drabužių, įsipuošusiam auksų brangakmeniais ir perlais. Per vieną valandą niekais virto šitokie lobiai. Visi laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbuojasi, iš tolo sustoja ir stebėdami gaisro dūmus šaukė, kas galėtų lyginti su didžiuoju miestu. Jie bėrėsi žemės ant galvos, verkė, gedėjo ir aimanavo. Vargas, vargas didžiajam miestui, iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų. Per vieną valandą jis tyrlaukiais virto. Džiūgauk dėl jo dangau ir jūs, šventieji, apaštalai bei pranašai, nes Dievas įsprendė jūsų skundą prieš šitą miestą. Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį tarsi didelį girnakmenį ir sviedė jį į jūrą, sakydamas – Tokiu smarkumu bus nublokštas didysis Babelės miestas ir jo nebebus galima rasti. Niekas daugiau nebegirdės tavyje arfininkų, giesmininkų, vamsdininkų, trimitininkų balsų. Niekas neberas tavyje jokių meno kūrėjų ir nebebus girdėti tavyje malūno duzgimo. Tavyje nebešvies žiburio spindulys Niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso, nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais, nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos, ir tavyje rastas sutekėjęs pranašų ir šventųjų, ir visų žemėje nužudytųjų kraujas.